Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 14. veljače 1968. godine generalni tajnik Komunističke partije Sovjetskog saveza Leonid Iljić Brežnjev proveo je lijep dan. Otišao je u lov i ubio nekoliko veprova. Lov je bio jedna od dominjenih Brežnjevljevih zabava. Ostale su bile dugi i obilni obroci, pecanje ribe i vožnje brzih automobila. Tog 14. veljače nakon lova generalni tajnik mogao se nadati i dugom obroku praćenom alkoholnim pićima i cigaretama ali taj savršeni dan pokvarila mu je jedna obveza. Politbiro partije dogovorio se da generalni tajnik stalno bude u kontaktu s Aleksandrom Dubčakom, prvim tajnikom Čehoslovačke komunističke partije. Vodstvo Sovjetske partije smatralo je da su se u Čehoslovačkoj aktivirale revizionističke i kontrarevolucionarne snage i situacija u toj zemlji morala se stalno pratiti. Odmah nakon što je ustrijelio nekoliko veprova, Brežnjev je sjeo u svoju limuzinu i preko posebnog telefona razgovarao s Dubčekom. Da stvar bude gora, svi ti razgovori nisu pomagali. Vodstvo Čehoslovačke partije ne samo da nije zaustavilo te kontrarevolucionarne tendencije, ono ih je, smatrao je politbiro, i poticalo. Iz dana u dan iz Čehoslovačke su stizale uznemirujuće vijesti. Vrlo tajno. Centralnom komitetu Komunističke partije Sovjetskog saveza. Centralni komitet Ukrajinske komunističke partije vjeruje da je nužno izvijestiti Centralni komitet KPSS-a o sljedećem. 18. veljače u 19 sati i 40 minuta drugovima Muravinu i Rjabovu, sovjetskim željezničkim kondukterima na liniji Moskva-Prag, prišla je nepoznata osoba koja je sebe opisala kao diplomata iz konzulata u Kijevu i koja je u pijanom stanju započela s njima razgovor. Taj čovjek tvrdio je da sovjetski hokejaši ne znaju igrati i da će izgubiti sljedeće godine. Dodao je da bi po njegovoj procjeni naša momčad zauzela negdje deseto mjesto po vrijednosti. Tada je, prebacujući razgovor na političke stvari, izjavio Maknuli ste Staljina i Hruščova i sutra ćete se riješiti Brežnjeva. Česima će biti bolje sa Zapadom nego sa Sovjetskim savezom. Sovjetski narodi nas drže za vrat. Bilo bi bolje da su Nijemci uništili pola Praga nego da ste vi došli u glavni grad Čehoslovačke sa svojim tenkovima. Vi komunisti ste gori od imperijalista. Tijekom provjere dokumenata na graničnom prijelazu utvrđeno je da je taj pojedinac Jozef Gorak, generalni konzul Čehoslovačke socijalističke republike u Kijevu. Ovu je obavijest poslao Piotr Šeljest, prvi čovjek Ukrajinske komunističke partije. Na dan ovog incidenta zatvorene su zimske olimpijske igre u Grenoblu, na kojima su hokejaši Sovjetskog saveza osvojili zlato, a Čehoslovački srebro. Tijekom turnira Čehoslovačka je u izravnom susretu pobjedila Sovjetski savez. Pobjeda je izazvala slavlje u Čehoslovačkoj i val antisovjetskog raspoloženja. Godinu dana prije zimskih olimpijskih igara u Beču je održano svjetsko prvenstvo u hokeju. U tajnom telegramu sovjetski veleposlanik u Pragu Stjepan Červonenko obavijestio je Mosku da je utakmica između Sovjetskog saveza i Čehoslovačke izazvala provalu antisovjetskog raspoloženja. To raspoloženje kvarilo je ugodne dane Leonida Brežnjeva, a stvari će postati još gore. Čehoslovačko je bilo dosta komunizma. Do sredine 60. godina Čehoslovačkom je vladao Antoni Novotni, prvi tajnik Čehoslovačke komunističke partije i predsjednik Republike. Novotni bio staljinist i tako je vladao. Tijekom 50. godina ekonomija je bila u uzletu i Novotnijeva vlast bila je sigurna. Ali onda ga je Nikita Hruščov prisilio da počne s politikom destaljinizacije. Novotni je morao poslušati prvoga čovjeka Sovjetskog saveza. To je otvorilo vrata promjenama. Ekonomski reformatori predvođeni Otom Šikom tražili su reforme nalik onima u socijalističkoj Jugoslaviji. Pravnici su tražili izmjenu staljinističkih zakona. Pisci su tražili slobodu izražavanja. Slovaci su tražili federalizaciju Čehoslovačke. U travnju 1963. Novotni nije uspio spriječiti da na čelo slovačkog dijela partije dođe Aleksandar Dubček. Slovaci su godinu dana kasnije uspjeli od Novotnija dobiti dopuštenje za obnavljanje nekih autonomnih slovačkih institucija, koje je Novotni ukinuo ustavom iz 1960. Na kraju je Novotniju bilo dosta svega toga. Ekonomske reforme su izazvale nemir među dijelom radnika i on je odlučio to iskoristiti. Joseph Rothschild i Nancy Wingfield u knjizi Politička povijest istočne i srednje Europe Europe pišu. Do zime 1967. na 68. većina čehoslovačkih reformi došla je do one točke kada se moglo ili žustro nastaviti s reformama kako bi se postigao najveći učinak ili ih se moglo zaustaviti prije nego što izazovu rasulo. Nakon što nije uspio zaustaviti reforme, samo je otupio njihovu oštricu, Novotni je odlučio iskoristiti nemir kod radnika i pokušao je izvesti puč u prosincu 1967. Neke su oklopne postrojbe stavljene u stanje pripravnosti, ali je vojni glavni politički direktorat zaustavio njihovu upotrebu. Sigurnosne službe više su bile pod nadzorom Moskve i Kremlj, iako je bio naklonjen Novotniju, nije se htio uplesti u unutarnje trzavice, inače odane partije. Tako je propao pokušaj puča. Novotnija je nakon toga na mjestu prvoga tajnika zamijenio Slovak Aleksandar Dubček. Tada mu je bilo 46 godina. 13 godina svoje mladosti proveo je u Sovjetskom savezu. Još tri je proveo u toj zemlji kao student na visokoj partijskoj školi u Moskvi. Dubček je trebao biti pouzdan Moskvi odan kadar. On je pa krenuo drugim putem. Smijenjen je veliki broj novotnijevih ljudi. Neki od njih počinili su i samoubojstvo. 9. svibnja 1968. objavljena je predsjednička amnestija za žrtve staljinističkog terora. U lipnju doneseni su zakoni koji su ukinuli cenzuru. Partija je donijela i akcijski program. U njemu je pisalo da je cilj partije izgradnja socijalizma s ljudskim licem. To je podrazumijevalo slobodu govora i kretanja i čak mogućnost višestranačke demokracije. Vodstvo Sovjetskog saveza sada se ozbiljno zabrinulo za događaje u Čehoslovačkoj. Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše. Eskalaciju događaja moguće je pratiti iz zapisnika sjednice Politbirova. 5. ožujka Bržnjev je izjavio. Nije se opravdalo naše oslanjanje na Dubčeka. Andropov, prvi čovjek KGB-a, izjavio je. Situacija je ozbiljna. Posjećena na je iz 1956. godine u Mađarskoj. 25. ožujka Brežnjev je izjavio u Čehoslovačkoj je u tijeku raspad socijalizma. Oni govore o potrebi oslobođenja od Sovjetskog saveza. 6. svibnja Politbiro je raspravljao o rezultatima Brežnjevljeva sastanka s Dubčekom. Sovjetski vođa dao je svoju ocjenu. Partija u Čehoslovačkoj je bez glave. 23. svibnja maršal Andrej Grečko, zapovjednik snaga Varšavskog ugovora, dao je sumoran izvještaj nakon svog posjeta Pragu. Brežnjev je dojmove sažeo u ove riječi. Vojska je u rasulu. Liberalizacija i demokratizacija predstavljaju srž kontrarevolucije u Čehoslovačkoj. 27. lipnja 1968. u književnom listu pisac Ladislav Vaculik objavio dokument koji je povijest ušao pod naslovom 2000 riječi – u dokumentu je tražio daljnju demokratizaciju Čehoslovačke. Dokument je potpisao veliki broj uglednih ljudi. 2000 riječi zabrinule su sovjetsko vodstvo, ali i vodstvo Poljske i istočno-njemačke komunističke partije. Dubčak je pozvan na razgovore sa zemljama Varšavskog ugovora. U razgovorima je kritizirano čehoslovačko rukovodstvo, ali su vođe Varšavskog ugovora nagovjestile da će pritisak popustiti ako Čehoslovačka partija pritegne novine i disidente. Činilo se da je Čehoslovačko rukovodstvo izbjeglo intervenciju snaga Varšavskog ugovora. 20. kolova za 1968. Irži Pelikan, direktor Čehoslovačkog radija i televizije član najužeg partijskog rukovodstva, primio jedan telefonski poziv. U knjizi Praško proljeće Pelikan piše. Jedan moj prijatelj koji se nalazio na visokom položaju nazvao me telefonom. Jiška, moram te kao predsjednika komisije za odnose s inozemstvom obavijestiti da je u Ministarstvu vanjskih poslova stigao jedan telegram iz Čehoslovačke ambasade u Budimpešti. U njemu stoji da je danas u tri sata poslijepodne nepoznata osoba nazvala ambasadu i rekla Ja sam oficir Mađarske narodne vojske. Zovem vas iz javne govornice. Ne mogu vam reći svoje ime. Nemojte me ništa pitati, jer vam ne mogu odgovarati. No želim vas samo obavijestiti da sam danas dobio naređenje da prijećem češku granicu u 23 sata i 30 minuta. Čovjek je nakon toga odmah spustio slušalicu. Što misle o tome u ministarstvu? Misle da je to provokacija to nije bila provokacija. Tog 20. kolovoza trupe Sovjetskog saveza, Demokratske republike Njemačke, Bugarske, Poljske i Mađarske ušle su na teritorij Čehoslovačke i slomile ono što će u povijest ući kao praško proljeće. Godine koje završavaju s brojem 8 bile su često sudbonosne za Čehe i Slovake. Godine 1918. utemeljena je Čehoslovačka. 1938. nju su zapadne sile izručile nacističkoj Njemačkoj. Godine 1968. u zemlji su intervenirale takozvane bratske snage snage i uništile projekt izgradnje socijalizma s ljudskim licem. A 1948. komunisti su uz pomoć Sovjetskog saveza uzeli vlast u Čehoslovačkoj, govori Krsto Cvić. ti komunisti koji su došli na vlast nisu došli na vlast isključivo grubom silom, drugim riječima na sovjetskim bajunetama, nego je taj puč e, koji je izveden u veljači 1948. kad je konačno dokraćena fasada demokratskog režima. Taj komunizam bio je jak utoliko što je imao uporište također u jednoj jakoj radničkoj klasi. S jedne strane, radnici su bili dosta komunistički orijentirani, duše proživjeli su rat pod nacizmom, ali ostali su skloni komunističkoj partiji. Komunistička partija je također imala dosta utjecaja među intelektualcima. Komunizam je prilično jak bio i kao hoćete socijalizam u prijeratnoj Čehoslovačkoj. Za vrijeme rata došlo je do otklona prema zapadnoj demokraciji i zapadnim, ako hoćete, orijentacijama općenito, zahvaljujući Minhenskom ugovoru od 1938. kada je Čehoslovačka bila napuštena. Poslije rata Čehoslovačka je de facto prošla bez sovjetske okupacije i o nju je također smirio, ako hoćete, ili doveo u sovjetski blok na kraju demokratski predsjednik Eduard Beneš, koji je iz geopolitičkih razloga smatrajući da je potrebno da se Čehoslovačka ukotvi u novom e, novom evropskom sistemu kojim djelomično dominira Sovjetski savez, a s druge strane da se osigura od Njemačke. Mržnja na Njemačku osjećaj za osvetom protiv Njemačke vodio je također mnoge Čehe da pristanu uz novu komunističku tvrdu liniju. Češka i Slovačka dočekale su kraj drugog svjetskog rata u dobrom stanju. Nisu bile razorene, čak i nacistička Njemačka kako bi proizvela više oružja dodatno razvila industriju u Češkoj. Nakon rata obnovljena je Čehoslovačka i ona je bila ogledni primjer suradnje istoka i zapada. U nju je došla crvena armija, ali nije bilo pritisaka kao u ostalim zemljama srednje i istočne Europe. 26. svibnja 1946. održani su uistinu slobodni izbori na kojima su komunisti dobili 38% glasova, socijaldemokrati 13%, nacionalni demokrati 18%, češki populisti 16% i slovački demokrati 14% glasova. Čehoslovačka je započela svoj novi život dobro. Nije bilo komunističkog nasilja kao u Mađarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Istočnoj Njemačkoj ili Bugarskoj. Prve žetve bile su dobre. Proizvodnja je znatno skočila kao i izvoz, uglavnom na zapadna tržišta. Sredinom 1947. Čehoslovačkoj su Sjedinjene američke države ponudile Maršalov plan. Čehoslovačka je pomoć prihvatila, ali na zahtjev Sovjetskog saveza Čehoslovačka je promijenila odluku i odbila plan. Za komunista Jana Masarika, ministra vanjskih poslova, bio to jasan znak da njegova zemlja nije nezavisna. Privid je potpuno nestao u veljači 1948. kada je ministar unutarnjih poslova, komunist, imenovao neke policijske službenike. Imenovanju su se protivile neke stranke koalicije i tražile su ostavku ministra. Ovaj ju nije htio podnijeti. Jerži Pelikan piše. Mislim da su oni tada zbog svojih iluzija o parlamentarnom ponašanju komunističke partije učinili veliku pogrešku. Vjerovali su, o tom su planu čini se raspravljali čak i s predsjednikom Benešom, da će daju li ostavku socijaldemokrati slijediti njihov primjer, što nije bio slučaj, te da će komunisti, ostavši u vladi i u parlamentu u manjini, biti primorani dati ostavku. Tako bi ostalo slobodno mjesto za privremenu vladu, sve do predstojećih izbora, na kojima su, razumije se, računali da će pobijediti. Nekomunističke stranke su se preračunale. Komunisti su nastavili vladati sami. Vojska koja je zapovijedao ministar obrane general Ludovik Svoboda stavila se na njihovu stranu. Svoboda je formalno bio nekomunist, ali zapravo bio tajni član partije. Policija je naravno bila pod kontrolom komunista. I tako su u toj februarskoj revoluciji komunisti zavladali Čehoslovačkom. Onda su uslijedile čistke neprijatelja, ministar vanjskih poslova Masarik se bacio kroz prozor. Do dan danas ne zna se jesu li ga bacili agenti policije ili je skočio u očaju. Oko stotinjak tisuća ljudi završit će u zatvorima ili radnim logorima. Nakon sukoba Stalin-Tito počet će i montirana suđenja istaknutim particima poput Rudolfa Slanskog. Čehoslovačka je bila pretvorena u opet jedan industrijski arsenal utoliko što je Čehoslovačka koja je bila apsolutno podesna za razvitak potrošačke industrije, lake industrije. Čehoslovačko je bila nametnuta politika proizvodnje teških industrijskih mašina, onih investicionih takozvanih dobara, teških strojeva koji su se isporučivali u druge zemlje a osobito sam Sovjetski savez. I taj nametnuti sistem teške industrializacije koji je bio potpuno tuđ dotadašnjem razvitku Čehoslovačka, koja je doduše imala industriju naoružanja, ali zajedno sa industrijom naoružanja potpuno je preorijentirao Čehoslovačku prema ostalom bloku, nije joj ništa dao, nego je samo uzimao e, drugim riječima cijeli blok je samo uzimao nešto od Čehoslovačke. Čehoslovačka je bila odsječena od zapada, nije mogla primiti Mašalovu pomoć, nije bilo dopušteno i tako je to dovelo do izvjesnog pada efikasnosti te inače vrlo dobre, visoko industrializirane e, zemlje sa jako dobrom radničkom klasom, vrijednim kadrovima. Pa Čehoslovačka je za mene i do dan danas ostaje zemlja inženjera. Tamo je postojao tako visok sistem tehničkog znanja i sposobnosti i e, sličnih kvaliteta. Čehoslovačka je dakle padala sve više i više, unatoč tome što je imala dosta dobar životni standard na početku, unatoč tome što se i dalje živelo bolje u Čehoslovačkoj nego u drugim zemljama, osjetilo se da zemlja pada Godine 1953. Antonin Novotnik po zanimanju bravar postao je prvi tajnik Čehoslovačke komunističke partije. Njegov prethodnik, Klement Gottwald, prehladio se na sprovodu Josifa Visarionovića Staljina. Dobio upalu pluća i umra. Novotni je bio staljinist i tako je vladao zemljama. Nakon Staljinove smrti, na mjesto prvog čovjeka Sovjetske partije i države, došao je Nikita Hruščov, koji je htio reformirati sovjetsku ekonomiju. Hruščov je zahtijevao reforme i u zemljama lagera. To je pak Novotnija i njegove ljude dovodilo u neugodan položaj. Jerži Pelikan u knjizi Praško proljeće piše. Jednom pak u Plzenu u tvornici Škoda, gdje su Hruščovu htjeli pokazati poljoprivredne strojeve uvezene iz Sovjetskog saveza, objasnili su mu da se pokazalo kako su sovjetski žitni kombajni preveliki za naša polja, mnogo manja od onih u Sovjetskom savezu, te da su ih u tvornici uz mnogo truda i nakon mnogih izmjena uspjeli prilagoditi našim potrebama. Ali molim vas lijepo, uzviknuo je Hruščov, zašto pokušavate kopirati naše strojeve kad vi u Čehoslovačkoj nemate iste površine kao mi u Sovjetskom savezu? Bolje biste učinili da pogledate malo kod zapadnih Nijemaca koji proizvode strojeve kakvi mnogo više odgovaraju vašim potrebama. Rukovodioci su bili zapanjeni. Par tjedana prije dolaska Nikite Hruščova u Čehoslovačku, jedan je češki inženjer, član komunističke partije, htio poboljšati sovjetske kombajne i prilagoditi ih čehoslovačkim potrebama osuđen je i isključen iz partije jer je tom namjerom pokazao zlonamjernost prema Sovjetskom savezu, koji naravno proizvodi najbolje strojeve na svijetu. Novotni i njegova ekonomska politika više se nisu mogli održati. Hruščov je u Sovjetskom savezu provodio žustre reforme kako bi se njegova ekonomija reformirala. I u Čehoslovačkoj su se javili reformatori predvođeni ekonomistom profesorom Otom Šikom. Pored zahtjeva za ekonomske reforme javili su se i slovački zahtjevi za federalizaciju Čehoslovačke. A treći je bio pritisak od strane inteligencije. Prilično jaka inteligencija i Eh, još uvijek dosta utjecajna u smislu svojih kulturnih dostignuća. Recimo, filmska industrija predstavljala u Čehoslovačkoj vrlo snažan eh, utjecaj prema određenoj liberalizaciji, kritičnost. Drugim rečima, unatoč razočaranju prema zapadu, ipak se tu osjetio jedan isti pristup. Kritična inteligencija je imala svoju ulogu u pripremi tih promjena, odnosno zahtjeva za promjenama 1968. I dogodilo se na kraju to da je unutar čehoslovačkog vodstva došlo do previranja i do, do takvih previranja da na kraju se je pokazalo da tad je to već bila 67. 68. da sama sovjetska vlast mora intervenirati i to intervenirati u prvom redu protiv svojih tvrdolinijaša. I tako se dogodilo da su na kraju pristalice tvrde linije kao predsjednik Novotni, pa i razni drugi koji su s njim bili povezani, morali odstupiti i na intervenciju samog Brežnjeva koji je došao u Čehoslovačku u prosincu 1967. imenovan je novi lider Aleksandar Dubček. I to je sad zanimljivo da tu vidimo utjecaj tog slovačkog nastojanja prema reformi došao je Dubček, vjeran komunist, prosovjetski, proruski orijentiran, koji je živio u Rusiji, i govorio izvrsno ruski, ali s druge strane on je predstavljao tu inicijativu prema federalizaciji, koja je Moskvi omogućila da dovede na čelo e, Čehoslovačke partije jednog vjernog Slovaka, koji međutim e, nije bio toliko snažan u samoj Češkoj, ali je ipak bio prihvaćen od češke inteligencije, a češka inteligencija je vidjela da se nešto mijenja. Mavala mi malo, mavala mi malo, mavala mi čim dal minj. Nakon odlaska Antonina Novotnija sa mjesta prvog tajnika komunističke partije u Čehoslovačkoj, stvari su se počele znatno mijenjati. Zdenek Mlinarž u knjizi Mlaz dolazi iz Kremlja piše Mlinarž je bio jedan od ključnih ljudi Praškog proljeća, bio je sekretar Centralnog komiteta komunističke partije. Na početku, u siječnju 1968. nakon silaska Novotnija, među ljudima je prevladavalo samo radoznalo iščekivanje što će oni sada učiniti dalje. Rijetko je tko vjerovao da bi to moglo biti nešto posebno značajno i za njega osobno. To manje da bi u njegovom životu trebalo doći do preokreta, jer se gore opet tuku između sebe. Za nekoliko tjedana situacija se počinje vrlo brzo mijenjati. U tisku, na radiju i na televiziji ljudi čuju nevjerojatne slobodumne riječi. Isprava radoznalo osluškuju što će se zbiti. Cenzura ne intervenira. Ne okuplja se centralni komitet da kažnjava smjele novinare i naglasi što sve nećemo dopustiti u interesu radničke klase. Naprotiv, Dubček govori na kongresu ne samo o gnojivu, produktivnosti kukuruzu i stanju stoke, nego i o samorealizaciji čovjeka. Na jednom je skupu zatraženo da Antoni Novotni ode iz položaja predsjednika Republike. Na opće čuđenje skup nije rastjerala policija. Partijski dnevnik Rude Pravo nije objavio uvodniku kojemu je oštro kritizirao taj zahtjev. U tom se zahtjevu izvještavalo preko radija i televizije. A onda se dogodilo čudo. Osam dana nakon tog zahtjeva Antoni Novot nije smijenjen s mjesta predsjednika Republike. Čehoslovačka je počela živjeti novim životom. Počelo je praško proljeće. Ja se sjećam kad sam na, odsjedao u hotelu Jalta na Vaclavskim namestima, ja bi ujutro došao na balkon prije e, silaska na doručak i vidio repove i repove ljudi kako čekaju da kupe novine. A prije se manje više nitko nije javljao pred kiosima. I dok bi ja sišao dolje, već bi novine bile rasprodane. To je bio jedan zamah, možda ako hoćete u izraznom smislu previše idealističan. Češka inteligencija, pa također Slovaci sa svog stanovišta, ekonomisti, svi su se nadali da ipak oni mogu nešto proizvesti što se nazvalo socijalizam sa ljudskim licem u okviru sovjetskog sistema. Ne smijemo zaboraviti da te nade nisu bile potpuno naivne, jer je to bilo vrijeme detante, popuštanja zategnutosti između istoka i zapada, dešavale su se promjene, 68. je bila takva da se dešavale promjene i na zapadu i nekako se je to uklopilo u jednu veliku nadu. Europa je bila tad puna neke nade za promjene koje bi mogle dovesti i do neke mirne nagodbe između istoka i zapada. Sredinom srpnja 68. javile su se takozvane zdrave snage unutar čekoslovačkih komunista. Kandidat za prezidi Antonin Kapek poslao je pismo u Mosku u kojem je pozvao Brežnjeva i sovjetsko vodstvo na intervenciju. Onda je stiglo pismo od pet visokih čehoslovačkih rukovodioca. Pismo donosi Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo. Brežnjev je okupio članove politbiroa u svom uredu u Kremlju i pročitao im pismo tijekom čitanja davao je ovakve primjedbe. Upali su u ovaj nered i sad ne znaju kako izaći iz njega. Kakvi loši marksisti. U pismu je pisalo u ovim teškim okolnostima tražimo od vas, sovjetskih komunista i vodećih predstavnika Komunističke partije i Sovjetskog saveza, da nam date svoju aktivnu potporu i pomoć, koristeći sva sredstva koja su vam na raspolaganju. Samo uz vašu pomoć Čehoslovačka socijalistička republika može biti spašena od kontrarevolucije. Leonid Brežnjev se tijekom ljeta skoro svaki dan sastajao s maršalom Grečkom. Situaciju u Čegoslovačkoj trebalo je što prije riješiti. To je zahtijevao partijski državni vrh Sovjetskog saveza. To su zahtijevale partije svih satelitskih država osim Rumunjske. Te su se vođe bojale da se praško proljeće ne dogodi u njihovim zemljama. Brežnjev je s Grečkom dogovorio da se Čegoslovačko vodstvo dovede u Moskvu. Drugačije će se ponašati kada dođu ovdje. Ako ne razumiju što hoćemo od njih, izdiktirat ćemo im to, rekao je Brežnjev maršalu. Moskva je bila suočena najvećim problemom do tada, kako sam sam vidio u Čehoslovačkoj. Nemoguće je bilo zaustaviti taj proces. U jednoj već u prošlosti demokratskoj zemlji teško je bilo zaustaviti proces e, prema slobodnim izborima, prema eh, dokidanju cenzure, prema raznim drugim eh, pojavama. Recimo, pojavila se stranka koja je bila stranka nepartijaca uz ove sve druge stranke koje su legitimizirane, pojavila se također društva bivših političkih zatvorenika, a u samoj partiji je ojačao silno je ojačao taj reformistički val, a vodio ga je jedan fini čovjek, dobar čovjek, pristojan, pošten, Aleksandar Dubček, koji nije pristao na mjere represije i s time manje više i s time manje više je bila zapečačena e, sudbina Čehoslovačke jer Moskva je na kraju zaključila a djelomice i pod pritiskom e, komunističkih vođa i susjednih zemalja koji su se osjetili itekako ugroženi od e, tog procesa, zaključila je da se na kraju mora krenuti i teška srca uz velika okljevanja na kraju su sovjetske trupe poslane u Čehoslovačku. I to je u krajnjoj liniji bio, ako hoćete, i konačni krah komunističkog sistema. Ta intervencija, oružana intervencija je pokazala da zapravo jedino sila može održati taj sistem. 20. kolova za 1968. godine počela je bratska intervencija snaga Varšavskog ugovora. Samo rumunjska vojska nije sudjelovala u tome. Na dijelu je bila primjena onog što je kasnije nazvano Brežnjevljevom doktrinom, po kojoj je Sovjetski savez pridržavao pravo vojne intervencije u zemljama komunističkog bloka ako bi ocijenio da su socijalistički poredak i vodeća uloga komunističke partije dovedeni u opasnost. Trupe su počele prelaziti Čehoslovačku granicu, a na prašku zračnu luku sletjela su dva sovjetska zrakoplova. Posade su tvrdile da imaju problema s motorima i da moraju pričekati na dijelove koji će stići iz Moskve. Jerži Pelikan u knjizi Praško proljeće piše. U avionima su se nalazili turisti i mornari koji su išli u Jugoslaviju, gdje su trebali zamijeniti ekipu jednoga broda. Svi su se smjestili u tranzitni restoran. Neki češki policajci ipak su se malo zabrinuli, jer su svi imali iste cipele i pretljagu Ali, budući da se na kraju krajeva moglo raditi o sportašima, nisu tome pridavali više važnosti. I tako, kad je čehoslovačko vodstvo saznalo da su sovjetske snage prešle granicu i mislili da raspolažu s još 2-3 sata vremena prije dolaska ruskih tenkova u Prag, nije znalo da su turisti u tranzitu iz svojih kopčega izvadili automate i okupirali aerodrom. Otkrilo se da su na dva aviona u kvaru stavljeni pokretni radari, koji su odmah krenuli u akciju. Sovjetski vojni strojevi već su aterirali jedan za drugim, a iz njih su izlazili tenkovi. Na pisti su ih čekali automobili s diplomatskim tablicama sovjetske ambasade u Pragu. U svakom su se nalazili ljudi zaduženi da trupe odvedu do određenih točaka u gradu. Praško proljeće je tako ugušeno intervencijom snaga Varšavskog ugovora. Na vlast je dovedeno novo, Moskvi vjerno rukovodstvo na čelu s Gustavom Husakom. I u ostalim zemljama istočne i srednje Europe nastupila je konsolidacija komunističkih režima. Doduše u prosincu 1970. u brodogradilištima u poljskim gradovima Gdańsku, Gdini i Ščećinu izbili su veliki štrajkovi zbog povećanja cijena. Ali oni su ugušeni od strane vojske i policije. U gušenju je poginuo veliki broj radnika. Istočna Europa se je na kraju pomirila poslije Mađarske revolucije, poslije ugušenja e, Praškog proljeća e, sa tom situacijom da Zapad neće doći da je oslobodi, barem za, to je bilo razočaranje za one koji su se ipak nečemu takvom nadali. Sovjetski savez i dalje ostaje, komunisti i dalje ostaju, ali s druge strane postoje i neke utjehe doba industrializacije, teške industrije, normi, to sve ti bauci iz prošlosti su nestali. Nastala je politika prilagođivanja, izvjesnog ga hoćete cinizma, to je u Čehoslovačka, ja to dobro znam jer tad sam to pratio, to je bio bijeg u vikendicu, to je bio bijeg u e, dobre ručkove i večere u restoranima u gradu jer hrana je bila jeftina i to je bio bijeg u premanje stanova, kuća i tako dalje. I to je zadovoljilo dobar dio ljudi, recimo osobito u jednoj zemlji, eto koja je po mojoj ocjeni dosta materialistička, a to je recimo Češka. Čehoslovačka. U toj, u toj zemlji je to dosta bilo prihvatljivo i u izvjesnom smislu no, to je bilo prihvatljivo i mlađoj generaciji jer drugog nije bilo, drugog nečega nije bilo, a ovo je bilo nešto opipljivo. I mislim da je to u tom smislu je to bio jedan uspjeh komunista da su uspjeli mobilizirati taj materializam i ako hoćete cinizam. Godine 1968. u Poljskoj su počele studentske demonstracije. Policije i snage sigurnosti su ih brzo ugušili. Poljskoj ujedinjenoj radničkoj partiji bilo je drago što se studentima nisu pridružili radnici. Godine 1970. u prosincu povećane su cijene hrane. Radnici su počeli sa štrajkom u Gdańsku. Štrajk je krvavo ugušen, radnici su bili sami u štrajku. Sustav je tako mogao ugušiti pobunu za pobunom. Svaka je skupina buntovnika bila izolirana od mogućih saveznika. Godine 1976. izbili su novi štrajkovi zbog povećanja cijena, ovoga puta u tvornicama u Ursusu i Radonu. Režim je ugušio štrajkove vojskom i policijom. Ali tada je stvoren KOR, Komitet za obranu radnika, koji je trebao približiti intelektualce, radnike i studente. U javnosti su postala poznata imena Jaceka Kurona i Adama Mihnika. Partija je odgovorila pojačanom represijom. A onda se 1978. dogodilo nešto što nitko nije očekivao. Zaista je pad komunizma u e, istočnoj Europi počeo sa njegovim strašnim debaklom. Ako hoćete, to bi se moglo reći popularno, pehom koji se dogodio tamo, tamošnjim komunistima, koji su se ponadali da će poslije eh, koji su se ponadali da će poslije eh, događaja koji su se prije tamo zbili poslije raznih kompromisa, pokušaja da se stranim investicijama pojača proizvodnja u Poljskoj, podigne standard, to je, to je sve vezano uz ime Edvarda Gireka, poslije 1970. postojala izvisna nada da će se nekako isplivati iz te situacije tako da se ponovi u Poljskoj ono što se dešavalo u Čehoslovačkoj, da se podigne životni standard, da se Poljaci nekako privole na taj jedan bolji život, više putovanja u inozemstvo, također vikendice, građenje nekakvih e, boljih stanova i slično. Međutim, dogodio se veliki peh komunistima, to je izbor poljskog pape. I to je u izvjesnom smislu bio onaj odlučni, konačni udarac. Sedmog svibnja 1977. Stanislav Pjas, student na Krakovskom sveučilištu i pristalica Kora, nađen je mrtav. Okolnosti smrti bile su sumnjive. Zadnji posao koji je radio bio je skupljanje potpisa među studentima za peticiju koja je trebala biti upućena u Sejm, poljski parlament. Peticijom se tražilo da se ispita način gušenja štrajkova iz 1976. Pjas je prije toga primao nekoliko prijetnji smrću. Taj je student pokopan 15. svibnja. Iako su snage sigurnosti zaustavljale automobile i autobuse koji su kretali prema Krakovu, na pogrebu se ipak uspjelo okupiti oko 2000 studenata. Največer 5000 studenata održalo je procesiju svijećama kroz grad. Nakon pogreba stvoren je SKS, Studentski komitet solidarnosti. Bilo je to još jedno tijelo koje je funkcioniralo izvan komunističkog sustava. Poljska ujedinjena radnička partija odgovorila je oštrim mjerama. Policija je nadzirala ceste, pregledani su automobili, vlakovi, autobusi kako bi se spriječio odlazak aktivista na sastanke. Kor je počeo izdavati novine, robotnik, u kojima je tiskana povelja o radničkim pravima. U njezinoj preambuli navedene su nepravde koje su pritiskale radnike i ostale građane. Građani su lišeni prava da sudjeluju u odlukama koje se njih tiču. Ograničena su temeljna prava radnih ljudi, poput prava na siguran i razuman rad, prava na poštenu nadnicu i prava na odmor. Produbljuje se osjećaj nejednakosti i društvene nepravde. Postoji nedostatak institucija koje bi branile radne ljude. Službeni sindikati ne bave se time. Radnici su lišeni prava na samoobranu, to jest prava na štrajk. Društvo snosi troškove svih pogrešaka vlasti. Na sve to je došao posjet pape Ivana Pavla II. Biti u Poljskoj tada 79. u Čenstohovi recimo gdje sam ja gledao papu kako služi misu. Pa to je se vidjelo da zapravo sve pada. I recimo što se dogodilo? u samoj Čestohovi, da, da zapravo e, dam primjer, e, dovodilo se to da je bio savršeni red. Tu ne znam koliko je stotina tisuća ljudi došlo u to veliko marijansko svetište. Red je bio sto postotan. Vodili su sve katolički redari, organizirani od strane biskupa i župa i tako dalje, a okolo su sjedili policajci i to gledali, naoružani sa automobilima i tako dalje i onda iznenada usred svega toga na kraju mi se papa se obrati svima i kaže da je eto zahvalan svima koji su omogućili da to bude tako jedan divan događaj, a osobito se toplo zahvaljuje našim organima sigurnosti koji eto su ovdje. I sad ja sam vidio poslije, jer ih naravno nisam tad vidio, vidio sam kako s, e, lica tih <laughs> policajaca koji se smiješe, papa im je dao na neki način svoj blagoslov, a nije ništa učinio, samo im je to rekao. Dakle, Poljska je tada bila u situaciji gdje se može reći da je režim bio delegitimiziran. Milijuni Poljaka izašli su na ulice, pokazali što zapravo misle. S druge strane, može se reći, bilo je jasno da Moskva ne kani izvršiti oružani prepad na tu Poljsku, iako je ovo događaja o kojima govorim bili su 79. A e, e, još je uvijek bila i još je uvijek bila i problematika šta sa solidarnošću. S druge strane, sindikat, vodeći nezavisni sindikat, bori se za slobodu, bori se za svoju neovisnost od partije i od službenih sindikata. Dakle, tad je igra već bila gotova. 9. kolovoza 1980. godine Ana Valentinović, utemeljiteljica Slobodnog sindikata na obali, zavarivačica i upraviteljica dizalice u brodogradilištu u Gdansku otpuštena je s posla. U brodogradilištu je radila od 1950. Imala je samo pet mjeseci do mirovine. Otkaz je bio posebno oštar. Izgubila je pravo na mirovinu. Anthony Kemp Welch piše... 14. kolovoza tri su radnika došla ranije pred početak prve smjene. Izvjesili su sedam postera na kojima je pisalo Tražimo povećanje plaće za tisuću zlota i povratak Ane Valentinović na posao. Skupine radnika okupljale su se oko postera i počele rasprava. Temperatura je porasla kada je jedan službenik pokušao poderati postere. Nešto kasnije stigao je u Fiatu 1300 pred ulazu u prodogradilište partijski sekretar. Objasnio je da je Valentinovićeva otpuštena zbog disciplinskih razloga. Mnoštvo koje je dotada naraslo na tisuću ljudi podsjetilo je sekretara da ona radi u brodogradilištu već 30 godina i da je dobila tri medalje za rad. Mnoštvo je krenulo dalje. Zaustavili su se kod ulaza dva i odali počast žrtvama štrajka iz 1970. i zapjevali himnu. Jedan od vođa je rekao, Moramo obraniti Valentinovićevu. Ako mogu otpustiti ljude poput nje, što će tek napraviti s nama? U brodogradilištu je osnovan štrajkaški komitet. Direktor brodogradilišta pokušao je smiriti štrajkaše. Popao se na buldožer i pozvao ih da se vrate na posao. Nitko ga nije slušao. Štrajkaši su sastavili popis zahtjeva. Tražili su povećanje nadnica, ali i reforme kako u ekonomiji, tako i društvu. Sirene su oglasile početak štrajka. Kada ih je čuo, jedan se električar uputio prema brodogradilištu, preskočio ogradu i preuzeo vodstvo štrajka. Ime tog električara je Lech Dans osamdesete do kraja tog radnog dana štrajk se proširio na cijelo brodogradilište i na niz manjih poduzeća. Direktor brodogradilišta ponudio je štrajkašima povećanje nadnice od 1200 zlota. Radnici su tražili 1500. Direktor se povukao na konzultacije s višim vlastima. Više vlasti pristale su na 1500 zlota. Ali tražili su da se nakon toga radnici evakuiraju iz brodogradilišta zbog sigurnosnih razloga. Košarkaši su na to pristali, samo su još tražili jamstva da im se ništa neće dogoditi. Dobili su ta jamstva od sekretara partije u Radnici su se onda počeli razilaziti. Anthony Camp Welch piše. Valensa je promijenio mišljenje i pokušao je spriječiti evakuaciju brodogradilišta, ali je netko isključio zvučnike. Valentinovićeva je potračala na vrata broj 3 kako bi objasnila radnicima potrebu da se krene u štrajk solidarnosti zbog malih poduzeća. Nitko ih nije slušao. Kasnije se prisjetila. Netko je viknuo, želiš li štrajkati, samo izvoli. Briznula sam u plač, ali je Alina Pjenkovska skočila na bačvu i počela govoriti o potrebi solidarnosti s onima koji su nas podržali u štrajku. Netko je u mnoštvu povikao, u pravu je, neće nam nikada oprostiti ova tri dana štrajka. Vrata su se zatvorila. Kada su se zadnje vrata zatvorila, u brodogradilištu je ostalo oko 2000 štrajkaša štrajk iz Gdanjska proširio se na cijelu zemlju. Stvoren je Nacionalni koordinacijski komitet nezavisnog samoupravnog sindikata. Taj se sindikat nazvao Solidarnost. Za predsjednika je izabran 37 godina star nezaposleni električar po imenu Leh Valeca. Bio je to početak kraja komunističkog sustava. Doduše, komunistički režim je preko generala Vojčeha Jeruzelskog 13. prosinca objavio izvanredno stanje, kojemu je pokušao skršiti solidarnost. Ali na kraju komunistički režim u Poljskoj Poljskoj, morao je priznati poraz. U Poljskoj postoji ta svijest nacionalnog interesa koji je zajednički svim Poljacima. I na tome se je zasnovala ta ideja, konačno e, koncem 80. E, godina, da se ipak može nekim kompromisom načiniti napredak. U, također je ta ideja sazrela i u Mađarskoj, te su dvije bile zemlje kao neki način spojene posude. I tada je zapravo učinjen taj korak koji je po mišljenju bio opravdan, historijski, u pravom trenutku odabran da se napravi pogodba sa komunističkim režimima za mirnu promjenu vlasti koja je doduše značila da mnogo od toga će ostati neriješeno za budućnost, ali svejedno počelo je s tim da su se sastali prvaci komunističkog režima, koje sam ja neke osobno znao, sa prvacima solidarnosti koje sam također osobno znao i počeli pregovarati o tom šta se radi. A važno je bilo da se je znalo da u Moskvi više nema onih ljudi na vlasti koji bi pokušali to silom e, zagušiti. Godine 1956. Nikita Sergejević Hruščov je u tajnom govoru na 20. kongresu KPSS-a javno progovorio o Stalinovim zločinima govor je skoro uništio komunističke režime u istočnoj i srednjoj Europi. U Mađarskoj crvena armija silom morala spašavati komunistički režim. 29 godina nakon tog govora na čelo Sovjetske partije i države došao je Mihail Sergejević Gorbačov, koji je pokušao reformirati komunistički sustav u svojoj zemlji. Taj pokušaj reforme dotukao je komunistički sustav, govori Krsto Cvić. Sve to vodi mom zaključku da je zapravo kriza i propast komunizma je stvarno locirana u samom Sovjetskom savezu. Kad jednom imperialna zemlja koja dominira e, svojim e, satelitima izgubi pouzdanje u sebe, kad osjeti da mora praviti neke velike promjene, a nije još svjesna te velike promjene, zapravo su neizvedive ako se sam sistem ne promijeni, onda to na neki način se može reći vodi urušavanju sistema, a time da kako i efektom koji onda svako slijedi u satelitskim zemljama. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. čuka, scivar u portiere, papa vai ti lajja. Daj, osamdesete, redovi za novine, nezavisni sindikati, komiteti zaštite. Thank you. pobjedili smo svi mi. Vojska u mome srcu, u mome srcu mazurka. Vojska nije nikad, nije nikad dala kvislinga. Svaki dan, svaki dan, poloneza, poloneza, zvoni na mojim vratima janta, janta, rupice, rupice, povođene čuke, šiberu potjere, papa Vojtila i ja. Dan osamdesete, zavrele tvornice, pa puce ne šalju, tenkovina radnike, tenkovina radnike, tenkovina radnike, tenkovina radnike.